اگر دختر و پسر مجردی به توافق هم که نامزه هستند ولی نکاح نکرده اند و پیدا کردن چیکار کنند بالا رشته حد این چیست حد این برشون کنید چون مجری حد ما نیستیم حد قاضی جاری میکنه ما نمیتونه هر کسی باید بکشید دیگه حمله گردش بزن ان کار ما نیستیم اگر کسی در عین جرم گرفته شد گرفتن جرم چیه؟ باید طوری مشاهده میشه مانند میل در سرمدان کامل کامل شفاف مشاهده میشه این سر عملیات مشاهده میشه اون وقت جرم ثابت میشه اثبات جرم چهار گواه ضروریه یک دو سه نه چهار تا و هر چهار تا شفاف ببینن اون زمان جرم ثابت میشه داخل یک اتاق بودن دو برند هر دو تا اوریان بودن داخل یک لحاف بودن زیر لحاف چه خبر ما نمیدونی حکم هنوز ثابت نمیشه مجرم هستن اما هنوز زانی نیستن هم بخواه حد زنا ما جاری کنی هنوز جاری نمیشه در زمان حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی مسئله پیش اومد حضرت مغیره رضی الله تعالی امیر کوفه بود یه آقای داخل کوفه مخالف حضرت مغیره شد وقتی مخالف شده بود خواست که به یک صورت نقطه ضعف بگیره و شخص خلیفه بکنه تا او رو عزل کنه و حضرت عمر از الله بسیار حساس رو مسائل و در زمان خودشون دیگه احکام بسیار عجیبی داشته این آقا فقط جلوی خونه امیر نشسته بود یه شب نصف شب از مغیره رفت بیرون رفت بیرون این آقا تعقیب کرد یه خونه رفت داخل خونه که رفت آقا رفت دید او این خونه معلوم نیست نامحرمه فورا ستا گواه بود بیایش نگاه کنید اینجا آمده اتاق نگاه که سوراخی ها خانوش داخل نشست آقا داخل خونه رفت فورا رفت مدینه منور شکایت کرد مغیره امیر کوفه این کار کرده با چار گواهی به محض شنی حضرت عمر فورا دو اللهم اخرج المغیره تا الحد خدایا این مغیر از حد ما بیرون کن چرا چون مغیری که از افراد بسیار نایاب اسلام بود به اعتبار سیاست بسیار بالا بود و اسلام خیلی بود نیازی داشت هست و دعاش بودن اونا رو گفت بیایید مغیره مخواست گفت بیا اینجا بشی چی میگی شما سه تا از اونها گفتند که بله این کارو کرده و یک از اونها گفت من من, من سرکار ندیدم دستو داد که اینها الله گذاری چرا چون الله تعالی میگه که داخل قرآن میگه چهار سوره نور چهار تا گواه بیاد چهار تا گواه در مسئله تو هستاش میگه چهار تا گواه بیاری الله تعالی میگه چتا گواہی دا جا کوئی نار بزن شاللہ نورا شاللہ دا گذاشت بنا حالا حضرت مغیره هم الک کی بودی خانو آیا صحابی زنا کرده بود اونجا نه این خانوش بود این بود و حالا چرا مخفی رفت پیشش و چرا دفاع نکرد از خودش چرا دفاع نکرد بخاطرین دفاع نکرد حضرت عمر فرمودن کسی که امیر ما هست یا والی و فرمان روا در شهری هست تا زمانی پست تحویلش اجازه تجدید فراش نداره که زن بگیره یک زن کافی چرا دو تا استابگی الان مشغول خانوما میشه گای پیشگیره گای پیشوره گای اینجا درگیر گای اونجا درگیره که به کار مردم میرسه اون که امیری زن نگیر زن میخوای بگیری کار ول کن چون نمیتونی کار انجام بدی درگیر خانوادگی زیاد میشه به خاطر نگذاشته بود هست مغیر دید که خب مشکل هر شد دیگه تو ثابت نشد اوناش الله خوردن راه را گذاشت این سیاستش بود چون اعتراض کرد که نظر ما بوده از اونجا معذور میشد که نه فر عذرش کرد این هم سیاست گذاشت در عمری پس اگر کسی خانومی رو دید با آقای داخل اتاق یک نفر دیده هیچی دو نفر دیده هیچی سه نفر دیده هیچی همین مسئله داخل صحیح بخاری میگن این داستان هم میگن تا که علما چرا شریعت چرا ایگه سخت کرده شریعت گفته برای زنا چار گواه برای قاتل دو گواه باید وجود دو گواه قاتل کار گردن زدی میشه دو گواه کافی فرالی فرالی پشتی، قاتل زدی میشه برای زورا چهار گواه چرا چون مسئله ناموس ایجا و مسئله ناموس از قتل باراتره یک بار ثابت شد تا از زنده میمیره زنده میشه میمیره زنده میشه این کار کرده بخاطی اللہ تعالی بسیار در ناموس انسانیت سخت گرفت اونجا داخل صحیح بخاری بیاد یک صحابی صاحب بادر قاصد کرد گفت برو از حضرت بپرس که حضرت اگر کسی با خانومش داخل خونه و خانمیه خانومیه با چکار کنیم فرمودند که البینه او حد فی زہرک یا چهار تا گواه بیار یا شالله داخل قبرت میره رفت گفت اینطور جواب داده گفت نه خودم میرم میپرسم نبی کی داخل مدرس نشسته بود مردم بودن ایستا حضرت بس مسئله پیش اومد داخل اتاق رفتن یه آقای با خانمی پیش خانم خودش کسی رو دید بالایش هم هست چیکار کنیم گفت یا چهار گواه میاری یا شلاق میخوری گفت آب دوبار گواه بگرد یه خانم نجات بدن گفت چهار گواه شلاق میخوری گفت آیا مگه میشه حالا ما می روی عمل من دنبال گواه بگردم گفت چهار گواه شلاق میخوری تو این ناراحت شد یعنی چی چهار گواه خیلی سخته تا گواه پیدا کنی کار تمام میشه میره اینا گو چهار گاهش الله میکنیم نبی کریم گو این خیلی با غیرته نه اما از اون من با غیرت را و از من الله با غیرت تره بخاطر اللہ تعالی گفته که گناه نکنید گذاشت رفت گذاشت رفت دیر نگذاشت که داخل خانواده خودش پیش خانم خودش هی مسئله پیش اومد تو خانه خودش پیش خانمش مثلا پیش اومد کس داخل خونه رفت و مشغول بود که خودش هم دید بعد خودش گفت که علتی داخل خانواده پیدا شد این بود که من در ملای عام در نبی کریم صلی اعتراض کرده الله تعالی من گرفتار بسنه کرد اما حضرت بسر پیش مدارج کار کنم تو رایشی اگر پیش آمده چون که چار گواه نداری یک گواه هست چار گواه نداری خانوش اللہ نمی کنه لعان حق لعان آمد لعان چیه اگر میگه که این خانم تهمت میزن این خانم زنا کرده من گواهی ندارم چهار تا سوغن آقا میخوره و در سوغن پنجم میگه که اگر اون راست میگه آقا میگه اگر راست میگه این توبه من گناه سر کسی باشه در توبه میذاره و پنج تا گواهی خانم چهار تا لعنت میکنن و پنجم میگه که اگر دروغ بگه اگر دروغ باشه گناهش رو کسی در دروغ میگه همین کار اومد به اگر کسی با خانوش بسته دید دیگه نمیتونه بکشه الا چاقو بیار اونو بکشه گستره بکش اونو بکش راهش اینه لان کن ولش تو برو لعنت میفرستن تو خانم تو بالکارش میره بعدم النگاه که جلوتر داستان ادامه داره وقتی خواسته لان میکنه همسر فرمودن که به خانم گفت این کار کرده نکردی گفت نکردم خانواده خانم گفتن که فلانی اگر کردی بگو کردم لعنت نکن برای همیشه تباه میشی تو کمی عقب رفت از موضع خودش باز گفت که نه من خانواده خود را برای همیشه بدنام نمی من نکردم لعنت لعنت آمد قسم خورده بای قسم آن حضرت فرمودند اگر بچی داخل شکه میشه شبیه فلانی و هم خاند آقای زنا کرده بود اگر اینطوری اومد شکلش این طوری بود پاها اینطوری بودن صورت طوری بود این بچه بالا همونه پس این خانم دروغ میگه اگر مثل اون نبود آقا دروغ میگه صبر کردن بعد نبی که بگه اللهم بگید ای خدای این برای واضح بکن واقعا زنای بوده نبوده داستان از تا محمد تکمیل شد و بچه اومد بچه که اومد شبیه همو آقای بود زنا کرده بود یعنی زنا ثابت شد بس اینجای زنا ثابت شد نبی کریم چه فرمودن سانسار کردن شلاق زنا هیچ نکرد فرمودن که اگر قرآن نمی بود و اگر قرآن نازل نمی شد من با تو کار داشتم کان لی ولا شانون من با این کار داشتم اما قرآن حکمش داره الله چی میگه این چهار تا گواه بیارید گواه آمد باش الله بیا سانسار میشه میگه چون که قرآن چهار تا گواه گفته و این چهار گواه نداره ثابت هم شده مال زنا کرده اما چون نصاب شهادت برابر نیست ما سانسار نمی کنیم برو این چی میرسونه این میرسونه آن حضرت صلی الله علیه وسلم پابند شریعت بودند. میدونست کامل واضح شو زنا ثابت ہے انتون ہاں، شریعت بھی چار گوا اللہ اتا کر نبی کریم چاہ پابند شریعت ہے پابند دین بخاطر نبی کریم توقف کر دو تو برو من نبی تو راست خدا چیز اجرا کرا نہ تا رہی ایک مولا ایک مفتی ایک عالم حتی پیغمبر پابند شریعت ہے شریعت مال کسی نہیں حکم دستور ہمیں الہی ہے اس کے برا انسان نازل کر دو چرا چو اللہ تعالی داخل سورہ جاسی فرمائیں کہ جرات فتبیہ شما رو دستور ما هستی حکم ما نازل کردی از اون اتباع بکن بیشتر از اون برای شما پس این اگر زنا ثابت شد دختر الا هر دوباره می جلوتر اگر دختر پسر مجردی این کارو کردن یک نفر دید چشموشی کنن این نکاح کنید برن به کارشون اینطور نیست کار خوبی کردن توبیخ میشن اما کشته نمیشن اگر چهار نفر هم دیدن ثابت شد حداقل هوچی. صد ضربش الله خیر که زنا میخوره صد تایی میزن صد تایی میزن برنگ دنبال شد بعضا نمیکشن اگر مجرد بودن اگر متعهل بودن چهار نفر دیدن قاضی وقت دستوری کشتن میده سنگسار میکنن اگر مجرد بودن اونها رو نمی نمیکنن اما اگر کسی تنها دیده بود به کسی نگوید اونها توبه و الله تعالی رحیم است و توبه رو میبخشه